نظیر شیخ الاسلام شیخ الحدیث شیخ القرآن که به علمای گرامی اطلاع می شود توضیح فرمایید خوب اینها دیگه خوبه شیخ الاسلام خوبه مگر این القاب را برای صحابه کرام بعضی داده مثلا امیر المؤمنین اولین کسی که به لقب امیر المؤمنین در تاریخ ملقب شد که خود نبی کریم او را امیر المؤمنین لقب داد کی بود حضرت عبدالله ابن برادر زاده برادر حضرت زینب بنت جحش عبدالله بن جحش عبدالله بن جحش در غزوه‌ای که نبی کریم او را فرستاد به وادی نخله اولین سریه که بود او را به نام المومنی ملقب کرد نبی کریم ملقبش کرد دوباره حضرت عمر برای رسمان مشهور شد یا سید و شهدا مشهور شد این القابی که برای بعضی از علما داده میشه حالا شیخ الاسلام شیخ العزیز بنابر اون منصبی که دارن چون که شیخ الاسلام خدمت برای اسلام میکنه تلاش میکنه خدمت علمی میکنه این لقبش داده میشه تا که از دیگران متمایز یا شیخ الحدیث هم استاد حدیث رو میگوین و شیخ القرآن هم استاد کسی قرآن تدریس میکنه شیخ اینجا معنی استاد و شیخ الاسلام کسی که شهر را فتح کرد شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه بود و شیخ الاسلام علامه سرخسی بود و شیخ الاسلام امروزی هم مولانا عبدالحمید حفظه الله حضرت شیخ الاسلام استاد محترم مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتهم که ستاره جهان اسلام هستند که گاگای با یک فتوای جهان رو بلرزه در می آورند الله رب العالمین جایگاه خاصی به ایشان داده در یک کنفرانس جدی میگم یه بیرون کومت یه مصاحبه کردن در مورد معاملات ربوی بانکه ها این معاملی اومده بود فرمودن که این معامله حرام هست میگن شرکت های غیر اروپایی 28 میلیارد دلار ضرر کردن تو تمام مسلمان ها قرار داده پس کردن این است این اون جایگاه الله رب العالمین عنایت کرده پس اینا حقشونه که یلقا بزرگ خودشون راضی نیستن نه شیخ الاسلام به این لقب راضی است نه شیخ الحدیث راضی است و نه شیخ القرآن اما این اظهار محبت دوستان است که اظهار محبت میکنند